Mikel Laboaren hau txazagutu zu, eh, Berdin? Francis Bidart, atxalde hon? bai, zuri. Gai alai batekin. Homen ah. egan ginoela. Antzia nuen, egan zinautela gai alai bat eramaitea bai. egatirat. Eta nik... Zagitiago zertaz ari baina eh, piskat... Uh, eh, piskat pisoa zen, eta ono pizuago guat seman dut uste dut hor. Erbarkatuko <laughs> bai. zu, mi bon. E, e, Gernika, hau, e, Mikel Laboaren obra, ez da gitzoin, astapeneko, piskat bere Eh, gauza garaiki denetan behar bahastapen hortan ari zelarik ola ikerketa batzuen eta eta gernikako bombardaketari buruzko obra hori egin zuen bere lekaitoko horietan hor. Mm. Eh, gernika ez egit, bo, ni historialaria berez, zitu balio sobera luzatzea binen, goita mila behatzen eta goita ama zazpiko apirialen hoita seian e, alemanek e, bombardatu zutela, naziek bombardatu zutela merkatu egunean beraz, eh, Gernika. Euskaldunen txinbolo, binen egi libren gisa ere, eta, eta pixkat lehen uh, entrenamendu gisa, pixkat eh, gerlaintzin eta frankisten bai. laguntzaile, eta bon, ale, hanbat, ba, hanbat, hanbat gauza, ez du nik historia berriza. Nik hemen kontatzeko gogorik, binen Eta hatik egiten alduguna da, uste 2000 eta lau arte ez zutela, espainolak ez zutela onartu, eh, ofizialki barkamenik eskatu edo onartu ere barkamena uste dut ez dela ono ah, eskatu ah, zenta, bai, ahitzen onartu, ere onartu, onartu, onartu ez gauza initz onartu momentu ze frankozismoari doakionez eh, barkamena eta bo eta etzen eh, sekulan agian pixkat uh, bombardek eta hori detalie bat izango zen agian espalitza uh, ingles kat, bat ero afriko afrikako jir delako kasetari bat izan kondatzeko, honen kondatzeko lehenik, Times egunkarian uste dut. Eta gero biztan da, eh, zer famatu bihurtu duen Picassoren eh, obrak. Bai. Picassoren obra ere gona begiratzen biskat, e, eh, hor, eta oartu naiz ere, e, usta Picassok e, deitu zuen obra hori gernika binen dena, ez du eskoraz Bai, Guernika bon. edatzen Hala, Guernika, ze batekin eta dena. Bon. Behar ba balioko zuken eh, eskual hitza txikitzea binen. Bon, ez dakit, hori Eta beraz, eh, obra horrek eh, izan duen uh, eh, karagiriko ihartzuna eta horrek eman diola kasik gertakariari, uh, kasik obra artistiko batek eman diola hmm? fama edo ihartzun bederen handiena ze. Egia, batzutan e, egiten dugu zertarako artea, bombe, kasu hortan egia da, mm -mm. E, ukanduela bere eragina animaleko taula horrek ere. Bai, pikazuk berak segidan eduriz uh, okastaturik eta bortizkeriaz eta kesaturik hasi zen etindatzen eta ondoko bi hilabete behantago eh, agertzen zen hor uh, erakusketa unibertsalean, uh, Parisen erakutsezten zuten bere obra hori beraz. Uxia oso daia? zuzenian ez, ez? Zuk bai? Bai. Ha, ah, bai. Bai, bai, ikusi nuen eh, ba, Madrilen, behinan, eh, bon, ikia da, mar mila aldiz ikusi hau zularik, mm -hmm. hemen denetan baditugu dola, behinan, animalikoa da, fe, fe metro gorakoa den, eta, ja da, alde hortaik biziki impresionantea dela ere, obra bera. Ha, ikusten dira, argazki batzutan ikusten da bera egiten ari zorbi batzuekin, eta... Bai, bai, animalikoa da. Eta beraz, eh, ni ari naiz horrekin justu iz gertatu zaut eh, buruzko atxagaren markak liburua irakurria berriki. Han Bilbon ere izan eta ikusgarri bat Gernikako, mm. beraz dena gertatu da justu betan, hortako kronika hau, arkatuko zu mm. eta, eta aldiberan nian nintzen, irudi pixka bat badugu bederen, badugu irudi hori, badira argazki batzu, aski ezagunak ez dira behar milaka ere, baina... Eh, etxe eruriak eta sakor bat hor eh, etxe egia bombardatua begiratzen eta badira zonbait irudi hola ditugunak. Mm. Baina soinu aldetik hain eh, ze soinu hogeita amazazpikoa, mm. filma batzuetan ikusten zu, bideo batzuetan, baina ez du iduri... Ez da soinurik ez, bideo hietan? E, ala, bideo zaharretan, ez da soinurik batzuetan gehi soinua gehitu duketela iduridu edo zerbait montaia batzua direla, baina zer izan zen eh, egun hori eh, ez dugu arras eh, mm. ikusten ere itxo, irudietan ikusten dugu beraz ez dugu sentziazun hori bizitzen al eta egian ez biziko ere baina et, baina beti nia izan ez so, soinuaz eta prezeski atxagaren markak uh, Gernika mila betzeun eta hogeita amazazpi liburu hortan Uh, idazten du, uh, Bernardo Txaga, du, jamzi kiziak, ez du txekatu idazle baten uh, eh, egan aldia. Gaiten du, hau idazten ari naizela, ez dakit zer liburutan, uh, eh, begeundik gora Libanoak hil dituzte, hor beraz Libanoko gerla demoran, Ja denak zibilak ziren, eta gernika daukat gogoan. Hori idazten du uh, Libanoko gerlari buruz, uh, uh, jamzi, kiziak uh, horrek. Eta ni hori irakurtzerakoan lotura hori ze Gernika eta Gernika eta Libanoko gerlaren artean horretu naiz entzun nuen eh, soinu bat eta zpreseski. Mm. Eta hau da mazen kerbaz Libanoko musikari bat marazki dena ere. Nik azke mere eh, komikiak eta komiki edo marazki, holako marazki mota egiten du. Euskal Libanoko hasisko bezalako bat, ah, bai. genezake. Eta musikaria da, kas, eh, eh marazkilari izateaz gain, eh, musikari famatua da, eta musikari eski garaikidea hola oso gukentzuna izan ditugun eh, trompeta jolea da. Miran trompeta jotzen du, eh, ez du sekulan melodia bat ateratzen bide trompetarekin, beti soinu, eh, holako ura maiten du de trompetaren. Aski eksper, ahont eksperimentala da, bere jokoa. Zer eta badu hola hirukote bat A trio, A hirukotea deitzen dena, eta hiruak dira, kontrabasua, gitara eta trompeta, behaz, eh, ahunt uh, tresna oksidentalak baliatzen dituzte, Beinan txatzen dituzte da. <laughs> Soinua atatzente, beinan ez musika, musika da, laire edo? Ebe musika mota bat da, eh, beti hori zer da musika zer ez, be, horiek ari dira eh, nik entzun dituzu zenean, eta iduridu eh, boing bat abiatzen dela, dira, hiruak dira, eta, eta jostatzen dira soinuaren tekstura guziekin, eta mm. hatik piskat luke kasik relixio bat bezala melodia eta dituzte dituztela, ze horien jokotik. Baina, ari dira tresna jotzen, tresnak dituen soinu guzien txekatzen, eta... La, holako eh, ba gero musika den edo, hor, hor beste zerbait. Ma, emazen kerbazek, eh, hatik eh, soinu berezi bat eh, eh, sortu zuen, eta hori nuen piskaten zuna zinahi, hori Gernika nuela gogoan, Starry Night deitzen dena edo gau, nola da, gau zoardia hori da ez, gau, gau izartxua. Ah, bai. Hori da, mm -hmm. gau zoardia. Eta berba ez da egiten zuten algo pixka bat. gau zoardia, Starry Night, hori interneten entzuten alda, 6 minutako, berrogoi minutako grabaketa da uste dut, eta bai. hor interneten 6 minuta dira libroan, eta hor nungira Libanoko berruten, berian, mazen kerbaz uste dut bere gamberan dela, bere bedinatik entzuten ari, eta hor ikusten dituen uh, inbaditzaile edo Israeldar uh, uh, zera egazkinen uh, bombekin non bai jostetan edo borrokan ez dakitzea iden, baina eh, entzuten, entzuten dugu jardesten, yeah, bai. bombei jardesten eta eta egian eh, hori pentsazten dut pentsazten dut dara beti ez dakit. Eta alta ez da, ez da arras gernikako berrogeita lau eh, egazkin horiek eta botatzen iruditan ikusten diren eh, bomba zerrendaguziek hor, hor leherketa bat entzun dugu, baina sentsazio. Sentsazio sentsazio berdina da eta atxeman dut momentu batean entzuten zularik eta nik lehen aldean entzuntarik edo, ua, zer da hori pentsatzia tipo hori eh, bere berinean eta egazkin hori fazta egiten nik egiten dut gauza bizki bortitza binen eta um, entzuten duzularik hor biletik momentu batean isilt, isiltasun handia da herrian horrez ez da fitxik entzuten eh, bombak bere, bere hatxa eta beste fitxik eta momentu batean sakur, sakur bat entzuten da haumaka ba, yeah, zirenak erantzun dira hor, eh, polizia edo ambulantziak abiatzen edo ez tekitze binen. Eta sakor bat, eta horrek, sakor horrek pentsazten daut, e, eh, eh, nik ez da git goguan dutan, ez da ah, irudi hori, hori, irudi hori, hori, uh, ja, karrikaren puntian, gure, desastrearen begiratzen ari garnik, horik ah, ez da, horiek segitzen dute, hai. Eta... Beldurtu naiz. Beldurtu naiz. Hori zen pixkat paraleloa egiteko, te, hala, soinuaren, eh, soinuaren, uh, mazen kerbazek, soinuaren, uh, iru, soinu, gerlaren soinua ekarri daukula ere bere, obra bere ziortan. Bai. Eta ez da Picassoren, uh, Picassoren gernik abizai infamatua binen, binen badu zer gaiteko, obra horrek ere. Mhm. Bai. Be, bai, zekitzak egin, eh, trompetaren erabilera eta bon, ez ditut bereziki... Uh, bai. Euh, Ulert, ulertu behar diren, miren. Bo, entzuten duzu gehiago soinua uh, transmititzea hola mm. egon behar da entzuten eta indikatzen duzu gertatzen aldena momentu urtan bera bere ganberan eta mm -hmm. bombardaketak erortzen bere inguruan. Bera, initz improvizak eta moduko artista da, ezan da din, badira elkarrizketa biziki tipo interesgarria da, eh? franxez dena, beraz elkarrizketa frango badira interneten, da, irakurtzen alda, egiten dituen liburu eta zeta musika, Eta, um, berak gaiten du, improvizaketaren, uh, eh, f, uh, dena improvizaketan egiten duela, beraz dena bapatekoa dela, eta petsatzen dut, holako obra bat ere, bapatean, tak, zer niz, zer egiten aldu nik enesokotik, te, munduari nunbait baitza baldu, eh, gertatzen ari dena, eta, eta ene artearekin, ene egiteko moldearekin. Eta ba. horrek ere ekartzen du behar ba bere musika musika hain teksturaren inguruan eh, zer izaitea, pentsatzen soinu horiek ere horientzat behar ba ez egunerokoak binen, bai garai batez behar ba eguneroko eh, entzun duten musika izan dela garai batez ere, mm. behar ba. Ba, eta hor, improvisak eta rena hor, ahuntzen duzu da, momentuan eh, <clears throat> kanpoko giroarekin hartu da hortan, eta mm. Mazen Kerbaj, beraz. Kerbaj, eh, bai. Nego interesatu uh, musikari. Starry Night, hau mentzuten dena, ban hau entzun duziena, gehiena entzuna da, beraz ez da. Ez da espada hamar mila aldiz entzuten den horietaik, me. Ez. <laughs> beste hamar mila gauza egin ditu ere, beste, bai. beste giro batzuetan. Bon, behuntza, Francis eh, Bidart Milesker, eta... bestalde hartu. Bestaldi hartu, gauza bat. Bai. Itze Thank you.